Emigani esura ya makumi gabiri naina Abantu ababi utali bachubira handi kikwegomba okutera nabo ekisimba Kubabonene bagonza endwano nakanwa kabo kagamba ebyaitimalisha Owobumanyi niwe ayombeka enju Enju eyombekwa ali kushobokerwa Owamagezi niwe ayijuza ebiyumba byayo bulikamo akayeguziringi neitunga elirungi omumanyi amani naagakiza ainago nowa magezi naashaga owamani koyenda kuyimukya endashana obanze oyeyanuze kugya kushinga endashana egyo orabe abategeki bangi muno Omufera ebyo bumanyi bimulema muno omurukiko tatengya kanwa ayenda okukora kubi bamweta munyaitima ekitekerezo kimufera kibabufu nayajumangana abantu bamutamwa muno kawa kuramba barakirikiro kyamatangwa amani gawe nigaba galigajege abali kugya kwashwa obachungule abali kusira ituka bagire kuitwa obarokole koli kugamba otireba ichwe ekitubaire tutali kukimanya isi olinya amanya emitima nawe abaire atali kukimanya wenene amanya ebikuli omumwoyo na akimanya mara a omuntu ekibona bonyo kuonderana nebyo akozire mwana wange lya obwoki arwo kuba bubaburungi obulie bukunulire okwo oli kunulirwa obwoki nikwo nobumanyi buli kunulira omwoyo gwawe koligira obumanyi oligoshoka nebyo yenda olibibona otalizimbira muntu nkokwo muntu mubi azimbira omugorogoki omwe otali muitiraka norwo omugorogoki yakugwa emirundi mushanju ashuba aimuka kyonka ababi bamwarwao enaku ngu oruo mubisha wawe yaterwa naku kandi atalisitara iwe okashemererwa omkama ataija kabona bagirotyo akakutamwa kandi aba ataki mubona bonya abakora kubi patali kuwawanisa ababi otali bachubira omubi Tarama afa bwangu mwana wange otine ruwanga no mukama marabo mbiri obaulire manya bonyo ekyabo kigwa kibandagara isiwa kumanyoti ruwanga anga mukama ya kusindika bonyoki leba nezi zibamfumu zabamanyi ekigonzi omwiramu tikiba kirungi obo kugambira omubi ati iwe olinya katetere ogwo aliramurwa enganda namanga gamukene kyonka abalikabukira ababi abo baligira ebyera baligira omugisha omuntu aurora amazima abamtayi wa mazima obanze okole emirimo yawe eyaheru olime kurungi nendi miro yawe hanyuma obenirwo oyombeka enju otali yangirira bushayi mutayi wawe kandi eminwa yawe etali gamba bishuba otali gamba oti ndamukora okoyankora ndamweyoroza ndabire andimiro yomunafu andimiro yemizabibu y'omuntu ataina magezi Leba yona emezirwe amawa ekanzire ebunzirwe engenyi Norugo rwayo mabale lukumbire Aho kana mazire kubona ntyo ntekereza aha mutima ntangara marangira ekyo na yegamuomo okugira oti kana gireyo kake kansombeo kambiameo nyike obunaku bulikubunda okwobona omushuga obworo bukukwate omwisherukali